theres hobison kai hobubalos eisin agrioi boes he alke hippu meisdon hes to derma atre tonesti kerata eche glado de hos ho helafos, alla he aigagros dorks, meta tu nebru schedon udena. Hode δε hypermegala echei kerata. He dorcas elachista, hois heauten eisten petran proscremetai. Hode monokeros henikon alatimiotaton, hos hoi palaioi pseudos elexan. Ho capros typtei tois odusin, ho lago os deilos estin. Ho dacupus, hupos captei ten gen hos kai ho aspalax hos thrombus gelofus egeirei